lekin bugun ummatni qarang alhamdulillah har bittasi qaytadan uyg'ondi buni biz orzu qilib kutgandik kutgandik alhamdulillah bu sharoit kelyapti hozir ummat qo'zg'alarmikin nashidalar o'qildi qancha shahidlar berildiki shu ummat tirilarmikin ummat tirilgan vaqtida endi biz orqada qolmaylik endi biz orqada qolmaylik kofirlarning tuzmiga tuflab din dardida g'am chekdi ko'plab rijollarni afg'onga to'plab Mu'minlarni uyg'otdi Tohir, rihlat qildi baqoga oxir. Kofirlarning tuzmiga tuflab, din dardida g'am chekdi ko'plab. Rijollarni avg'onga to'plab, mu'minlarni uyg'otdi Tohir, rihlat qildi baqoga oxir. Jihodlarda chin bo'ldi g'ozi yodga tushdi hatto kimozi Robbim undan bo'l endi rozi Mu'minlarni uyg'otdi Tohir Jihodlarda chin bo'ldi g'ozi Yodga tushdi hatto kimozi Robbim undan bo'l endi rozi Mu'minlarni uyg'otdi Tohir Kofirlarni tuzmiga tuflab Din dardida g'am chekdi ko'plab. Mana buni Alloh subhanahu va ta'ala rijollar deb Ha, 100 yil biz küfürge jizya berib yashadik. Ha, biz 100 yil nomuslarimiz oyoq osti bo'ldi. Ulamolarimiz qatl bo'ldi. Masjidlarimiz to'ng'iz xonali şarap hale aylantirildi. Biz jim turgandik, endi jim turmaymiz. Mu'minlarni uyg'otdi Tohir, kıldı qildi ahir oxir. dinimizni qopladi chimmat olimlari qilmadi himmat islomidan kechganda ummat mo'minlarni uyg'otdi tohir dinimizni qopladi chimmat olimlari qilmadi himmat islomidan kechganda ummat mo'minlarni uyg'otdi tohir kofirlarning tuzmiga tuflab din dardida g'am chekdi ko'plab rijollar koinot va yerdagi barcha ishlarning tadbiri, ularning ixtiyori faqat Robbil alaminning qudratida xolos. Amerikani qudratida yo'q mu narsa. Xitoyni, Hindni, Rossiya ihtiyar demez Mu'minlarni uyg'otdi Tohir, rihlat qildi baqoga oxir, islom ahli qolganda sarson Qur'on qadri bo'lganda arzon yo'l boshchisiz qolganda karvon Mu'minlarni uyg'otdi tohir Islom ahli qolganda sarson Qur'on qadri bo'lganda arzon Yo'l boshchisiz qolganda karvon Mu'minlarni uyg'otdi tohir Kofirlarning tuzmiga tuflab Din dardida g'am chekdi ko'plab rijollarni afg'onga to'plab. Alloh taolob butun insonlarga aytayapti. Sizlar xohlagan narsa bo'lmaydi. Faqat va faqat Alloh xohlagan narsa bo'ladi. Bu bizning iymonimiz bu. Bu bizning aqidamiz. Amerika xohlagan narsa hargiz bo'lmaydi. Magaram Rabbimiz xohlagan narsa bo'ladi. Va Rabbimiz xohlagan, Rabbimiz iroda qilgan narsa biz taslim. Kofirlarning tuzmiga tuflab, din dardida g'am chekdi ko'plab. Rijollarni avg'onga to'plab, mu'minlarni uyg'otdi Tohir. Rihlat qildi baqoga oxir. Kim o'tdi chin dunyoni tushlar, kimlar yolg'on dunyoni xushlar. Qur'on hamda sunnatni ushlab mu'minlarni uyg'otdi tohir Kim o'tdi chin dunyoni tushlab kimlar yolg'on dunyoni hushlab Qur'on hamda sunnatni ushlab mu'minlarni uyg'otdi tohir Kofirlarning tuzmiga tuflab din dardida g'am chekdi ko'plab Bizni Robbimiz bor. O Amerikanın Rabbisi o. U Rob barcha tayyoralarning Robbisi. U Rob barcha uzak atadigar, yaqinga otadigan qurollarning Robbisi. Onu iznisiz biror o'q o'zini stuvondan taşkaraya chiqmaydi. Bu bizning iymonimiz bu. Bizi aqidamiz. Kafirlerinin tuzmiga tuflab, din dardida g'am chekdi ko'plab. rijollarni afg'onga to'plab mu'minlarni uyg'otdi tohir rihlat qildi baqoga oxir. shoshdi dinni iqtisodiga labbay dedi mazlum dodiga mu'minligin solib yodiga mu'minlarni uyg'otdi tohir shoshdi dinni iqtisodiga labbay dedi mo'minligin solib yodiga mo'minlarni uyg'otdi tohir kofirlarning tuzmiga tuflab din dardida g'am chekdi ko'plab Alloh taolay aytayaptiki, agar kofirlar istamasalarda Alloh o'zini nurini, ya'ni dinini albatta g'olib qiladi. Kofirlarning tuzmiga tuflab, din dardida g'am chekdi ko'plab. Rijollarni afg'onga to'plab, mu'minlarni uyg'otdi Tohir. Rihlat qildi baqoga oxir rihlat qildi baqoga oxir